Men sizlardan bo'lmadim xalos ko'z yosh to'kib bozlamang onam Jannat yo'lin tanladim xolos endi meni izlamang onam Men sizlardan bo'lmadim xolos ko'z yosh to'kib bozlamang onam Jannat yo'lin tanladim xolos endi meni izlamang onam Hayot asli shahodat ekan shahid bo'lmoq saodat ekan jihad buyuk ibodat ekan endi meni izlamang onam hayot asli shahodat ekan shahid bo'lmoq saodat ekan jihod buyuk ibodat ekan endi meni izlamang onam Men sizlardan bo'lmadim xalos, ko'z yosh to'kib bozlamang onam. Jannat yo'lin tanladim xolos, endi meni izlamang onam. Shahodatni ko'zlagan edim, din yo'lida bo'zlagan edim. Men ku haqni izlagan edim. Endi meni izlamang onam. shahodatni ko'zlagan edim din yo'lida bo'zlagan edim men ku haqni izlagan edim endi meni izlamang onam Men sizlardan bo'lmadim xalos, ko'z yosh to'kib bo'zlamang onam. Jannat yo'lin tanladim xolos, endi meni izlamang onam. Alloh bizga qilmasin qahr. Keching mendan bo'lsa ham tahr. Akam ukam qoldilar axir. endi meni izlamang onam Alloh bizga qilmasin qahr keching mendan bo'lsa ham tahr akam ukam qoldilar axir endi meni izlamang onam Men sizlardan bo'lmadim xalos ko'z yosh to'kib bozlamang onam Jannat yo'lin tanladim xolos endi meni izlamang onam Intilarman shahodat sari Ketgim keldi sizdan ilgari Mujohidning so'nggi so'zlari Endi meni izlamang onam Intilarman shahodat sari Ketkim keldi sizdan ilgari Mujohidning so'nggi so'zlari Endi meni izlamang onam Men sizlardan bo'lmadim xalos ko'z yosh to'kib bo'zlamang onam jannat yo'lin tanladim xalos endi meni izlamang onam Men sizlardan bo'lmadim xalos ko'z yosh to'kib bo'zlamang onam Jannat yo'lin tanladim xalos endi meni izlamang onam